Naivuma zaudēšana Cilvēki pēc dabas ir ļoti jūtīgi radījumi. Mēs esam ļoti emocionāli, jo uztveram visu ar emocionālo ķermeni. Emocionālais ķermenis ir kā radio, kurš var tik, tikt noregulēts tā, lai uztvertu noteiktas frekvences vai reaģētu uz noteiktām frekvencēm. Dabiskā cilvēka frekvence pirms pieredināšanas ir izpētīt un baudīt dzīvi. Mēs esam noskaņoti mīlēt. Bērnībā mēs nedefinējam mīlestību kā abstraktu jēdzienu. Mēs vienkārši izdzīvojam mīlestību. Mēs tādi esam. Emocionālajām ķermenim ir kāda sastāvdaļa līdzīga signalizācijai, kas mūs brīdina, kad kaut kas nav kārtībā. Tāpat arī fiziskajam ķermenim. Tam ir signalizācijas sistēma, kas brīdina, ka ar mūsu ķermeni kaut kas nav kārtībā. Mēs to saucam par sāpēm. Ja jūtam sāpes, tad kaut kas nav kārtībā. Ar mūsu ķermeni un šī vaina mums jāatrod un jānovērš. Emocionālā ķermeņa signalizācija ir bailes. Ja mēs jūtam bailes, tad kaut kas nav kārtībā. Iespējams, draud briesmas mūsu dzīvībai. Emocionālais ķermenis uztver emocijas, bet ne jau ar acīm. Emocijas mēs uztveram ar savu emocionālo ķermeni. Bērni vienkārši sajūt emocijas, un viņu veselais saprāts nemēģina tās izskaidrot vai apšaubīt. Tāpēc bērni dažus cilvēkus pieņem un citus atraida. Kad viņi nejūtas pārliecināti kāda klātbūtnē, viņi atgrūž šo cilvēku, jo jūt emocijas, ko šis cilvēks demonstrē. Bērni ļoti viegli uztver, ka kāds ir dusmīgs, un viņu signalizācijas sistēma rada mazas bailes, kas saka, turies tālāk un viņi klausa savam instinktam, turas tālāk. Būt emocionāliem mums iemāca mūsu mājas emocionālā enerģija un mūsu personiskā reakcija uz šo enerģiju. Tāpēc katrs brālis un māsa reaģēs citādi, atkarībā no tā, kā ir iemācījušies sevi aizsargāt un pielāgoties dažādiem apstākļiem. Kad mūsu vecāki nemitīgi strīdas, kad ir disharmonija, necieņa un meli, mēs iemācāmies emocionāli būt tādi kā viņi. Pat ja viņi mums māca nebūt tādiem un ne nemelot, mūsu vecāku un visas ģimenes emocionālā enerģija liks mums uztvert pasauli līdzīgā veidā. Emocionālā enerģija, kas atrodas mūsu mājā, noregulē mūsu emocionālo ķermeni uz šo frekvenci. Emocionālais ķermenis sāk mainīt skaņojumu, un tas vairs nav dabiskais cilvēka tonis. Mēs spēlējam vecāku spēli, spēlējam ārējā sapņa spēli un zaudējam. Mēs zaudējam savu nevainīgumu, zaudējam brīvību, zaudējam laimi un zaudējam tieksmi mīlēt. Mēs esam spiesti mainīties un sākam saskatīt vēl vienu pasauli, vēl vienu realitāti. Netaisnības, emocionālu ciešanu, saindētu emociju realitāti. Laipni lūdzam ellē, ellē, kura rada, kuru rada cilvēki, kura ir planētas sapnis. Mēs tiekam uzņemti šajā ellē, bet neesam tās radītāji. Tā jau bija šeit, pirms mēs piedzimām. Skatoties uz bērniem, var redzēt, kā tiek iznīcināta īsta mīlestība un brīvība. Iedomājies bērnu, divus vai trīs gadus vecu, kas skraidelē un priecājas parkā. Māma pieskata mazo cilvēciņu un baidās, ka viņš varētu nokrist un savainoties. Kādā brīdī viņa cenšas viņu apturēt, taču bērns domā, ka māma ar viņu rotaļājas, tāpēc cenšas aizmukt. Pa blakus esošo ielu braucošās mašīnas liek mammai vēl vairāk baidīties. Beigās mamma viņu noķer. Bērns domā, ka ar viņu spēlēsies, bet viņa to iepļaukā. Bum! Tas ir trieciens. Bērna prieks bija viņa mīlestības izpausme, un viņš nesaprot, kāpēc mamma reaģē tādā veidā. Tas ir trieciens, kas laika gaitā pamazām apslāpē mīlestību. Bērn, bērns nesaprot vārdus, bet tik un tā var pajautāt. Kāpēc? Skriešana un spēlēšanās ir mīlestības izpausme, bet tā vairs nav droša, jo tavi vecāki tevi soda, ka tu izpaud savu mīlestību. Viņi aizsūta tevi uz tavu istabu, un tu nevari darīt to, ko gribētu. Viņi saka, tu esot slikts puika vai slikta meitene, un tas liek tev justies slikti, kas nozīmē sodu. Abalvošanas un soda sistēmā ir apziņa par taisnību un netaisnību, par to, kas ir godīgi un kas nav. Netaisnības apziņa ir kā nazis, kas iecērt emocionālu brūci dvēselēm. Atkarībā no mūsu reakcijas uz netaisnību brūce var tikt inficēta ar saindētām emocijām. Kāpēc dažas brūces iekaist? Apskatīsim vēl kādu piemēru. Iedomājies, ka tev ir divi vai trīs gadi. Tu esi laimīgs, tu spēlējies, tu izzini. Tu neapzinies, kas ir labs, kas ļauns, kas ir pareizi, kas nepareizi, ko tev vajadzētu darīt un ko nevajadzētu, jo tu vēl neesi pieradināts. Tu spēlējies dzīvajā istabā ar visu, kas tev ir apkārt. Tev nav nekādu sliktu nolūku. Tu nemēģini nevienu sāpināt, un tu spēlējies ar sava tēta ģitāru. Tev tā ir tikai rotaļlieta. Tu it nemaz nevēlies nodarīt savam tētim pāri. Bet tavam tēvam šī ir viena no tām dienām, kad viņš nejūtas labi. Viņam ir nep nepatikšanas darbā, un viņš ieiet dzīvojamā istabā un atrod tevi spēlējamies ar viņa mantām. Viņš tūlīt pat kļūst nikns, sagrāb tevi un iepļaukā. Tā no tava viedokļa ir netaisnība. Tavs tēvs vienkārši atnāk un dusmīgs nodara tev pāri. Tu viņam uzticējies pilnībā, jo viņš ir tavs tētis. Parasti viņš tevi aizsargā un atļauj spēlēties, atļauj tev būt tev pašam. Nu ir noticis kaut kas gluži pretējs. Šīs netaisnības sajūta smelns tavā sirdīm. Tu jūties aizvainots, tas sāp un liek tev raudāt. Bet tu raudi ne tikai tāpēc, ka tētis tevi iepļaukāja. Tā nav fiziskā agresija, kas tevi sāpina. Tā ir emocionālā agresija, ko tu izjūti kā netaisnību, jo tu neko sliktu neesi izdarījis. Šī netaisnības apziņa iecērt brūci tavā dvēselē. Tavs emocionālais ķermenis ir ievainots, un tajā brīdī tu zaudē mazu daļiņu no sava nevainīguma. Tu saproti, ka nevari vienmēr paļauties uz savu tēvu. Pat ja tavs prāts to vēl nezina, jo nemāk analizēt, tas tik un tā saprot. Es nevaru uzticēties. Tavs emocionālais ķermenis tev ziņo, ka ir kaut kas tāds, kam tu nevari uzticēties un ka tas var atkārtoties. Tava reakcija var būt bailes, tava reakcija var būt dusmas, nokaunēšanās vai vienkārši raudāšana. Bet šī reakcija jau ir emocionāli saindēta, tāpēc, ka dabiskā reakcija pirms pieredināšanas ir, ja tavs tētis tevi iepļaukā, tu gribi darīt to pašu. Tu sit viņam pretī vai vienkārši grasies pacelt roku un tas sadusmo tavu tēvu vēl vairāk. Tava tēva reakcija uz rokas pacelšanu izraisa vēl lielāku sodu. Nu tu zini, ka viņš tevi sodīs bārgi. Nu tev ir no viņa baila, un tu vairs sevi aizstāvi, neaizstāvi, jo zini, ka tas stāvokli padarīs vēl sliktāku. Tu vēl joprojām nesaproti, kāpēc, bet zini, ka tēvs var tevi pat nogalināt. Tas rada pamatīgu brūci tavā dvēselē. Pirms šī notikuma tava dvēsele bija pilnīgi vesela, tu biji pilnīgi nevainīgs. Pēc šī notikuma veselais saprāts cenšas kaut kā apstrādāt pieredzēto. Tu iemācies reaģēt noteiktā veidā savā īpašā veidā – Tu paturi šīs jūtas sevī un tās maina tavu dzīves uztveri. Tagad pieredzētais atkārtosies daudz biežāk. Netaisnība, netaisnība nāks no mammas un tēta, brāļiem un māsām, tantēm un tēvočiem, no skolas, no sabiedrības, no visiem. Katras bailes tev iemāca sevi aizsargāt, bet ne tādā veidā, kā tu darīji pirms pieredināšanas, kad tu aizstāvētu sevi un pēc tam turpinātu spēlēties. Tagad brūces iekšpusē ir kaut kas tāds, kas sākumā nerada lielu problēmu. Emocionāla inde. Saindētās emocijas uzkrājas un prāts sāk spēlēties ar šo indi. Nu, mēs mazliet sākam uztraukties par nākotni, jo mums ir atmiņas par sāpēm un mēs negribam, lai tas notiktu vēlreiz. Mums ir arī atmiņas par to, ka esam tikuši pieņemti, Mēs atceramies māmu un tēti, kas labi izturējušies pret mums un dzīvojuši saskaņā. Mēs gribam šo saskaņu, bet nezinām, kā to radīt. Un tāpēc, ka esam ieslēgti paši savu, savas uztveres burbulī, lai kas tagad notiktu ap mums, liekas, ka tā ir mūsu vaina. Mēs ticam, ka māma un tētis strīdas mūsu vainas dēļ, pat tad, ja tam nav ne mazākā sakara ar mums – Pamazām mēs zaudējam savu nevainīgumu, sakām, sa sākam sajust aizvainojumu, un tad mēs vairs nepiedodam. Laika gaitā šie gadījumi mums rāda apziņu, ka nav droši būt tādiem, kādi mēs esam. Protams, tas būs dažādā intensitātē atkarībā no cilvēka saprāta un izglītības. Tas būs atkarīgs no daudzām lietām. Ja tev ir paveicies, pieredināšana nebūs bijusi spēcīga. Bet ja tev nav tik ļoti paveicies, pieredināšana var būt tik stipra un brūces tik dziļas, ka tev pat var rasties bailes runāt. Rezultāts ir, ak, es esmu kautrīgs. Kautrība ir bailes izteikt sevi. Varbūt tu domā, ka neproti dejot vai dziedāt, bet patiesībā tas vienkārši nozīmē, ka ir apspiests dabiskais cilvēciskais instinkts izpaustu mīlestību.